Desmitā nodaļa Līdzcietība Mana sirds apgaroti mīla, tiecības saulēktu. Mana dzīve pašaizliedzīgi mīla, līdzcietības saulrietu. Līdzcietība ir garīgs magnēts. Tas tuvina mūs citiem. Kad dalāmies savā līdzcietībā un rūpēs, Mēs redzam, ka tajās jau darbojas iekšējs magnēts. Līdzcietība sakņojas iejūtīgā vienotībā. Ja man sāp ceļgals, es uzlieku tam roku un rūpējos par to. Kāpēc? Tāpēc, ka jūtu, tas ir neatņemama daļa no manis. Ja jūtam vienotību ar kādu, līdzcietība neliek sevi gaidīt. Ja jūtam cita ciešanas kā savas – Ja vēlamies būt daļa no šī cilvēka dzīves, rodas līdzcietība, gādība un citas dievišķas īpašības. Tā sauktai ikdienišķai līdzcietībai, kuru viens cilvēks izrāda otram, piemīt mazvērtības un atsvešinātības sajūta. Tas, kurš domā, ka ir līdzcietīgs, jūtas pārāks. Tas, kurš saņem šo līdzcietību, jūtas mazvērtīgs. Ir cilvēki, kuri vēlas, lai jūtam ka viņi ir tīrāki un garīgi stiprāki. Viņiem šķiet, ka tie pauž līdzcietību, tomēr tā nav līdzcietība. Patiesa līdzcietība rodas vienotībā, nevis pārākuma izjūtā. Tur, kur ir vienotības izjūta, noteikti būs arī viss dievišķais, iedvesmojošais, apgaismojošais un piepildošais. Patiesā līdzcietībā ir mūsu labās īpašības – labā griba, pašadeve, gatavība un vēlēšanās kalpot cilvēcei. Dalīties šajās īpašībās mēs spēsim, ja mums būs vienotības izjūta.